jewe ico novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize inguvu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya je nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro byaciye mu mategeko nk'uko amategeko abivuga murabizi yuko umugwi ugashingiro duheruka kwitorera murabizi neza yuko riha uburenganzira nyakubahwa umukuru w'igihugu yishyiriye gushinga umugwi wenyine hanyuma inama nshingamateka amateka zikawemeza hama umugwi ugatanga gukora kuko byose babicihije mu bo twitoreye twebwe bakaduserukira nibo bategereza kudutorera ivyo twebwe nyene natwe dutegereza gukorera bibaza iki umugwi neza yuko hamwe woba temerwa n'ubose ko haba intambara mu gihe ushobora gusanga harimwo bamwe bawemera n'abandi batabemera mugabo nyamba bose bawemera agenda bakahataha ingorane bitewe n'abantu bose nta kibazo kizokurikira nyuma yabo wibaza iki icyo nibaza kuri uwo mugwi za ko bawugenye babanje kuvyiga ko bakumva kibaza ati uwo mugwi uzokora ibintu bizoshimisha abanyagihugu nanje icyo ndabibaza ko nuko ngorane neza neza ko uzodukorera ibintu bizoba bishimishije gashimwa n'abantu bose nibaza ko ngorane muri make je uwo mugwi nico ndawibaza kuko nico ndawibaza wibaza iki je ndawibaza ko neza kuko numva yuko ibintu bimwe bimwe byahinduwe nyene niyagira nyene umunsi wayo nyene umuntu azoyitaba nyene nk'uko ubwa mbere nyene wibaza iki je nifuza yuko nyene woza wuhirira ku bihari ukaba umutekanange wibaza iki jewe nibaza yuko boza ituzaniye amahoro twari dusanganywe dufise wibaza iki yumvira yuko nawe uraza umaze kwitwa mwene burundi ni uko uba ufise uburenganzira kandi n'ubwigenge muri icyo gihugu kuko hmm? urumva kandi kandi iyo ufise ubwigenge mu gihugu ukumva yuko mu buzima bw'iwawe nawe muri icyo gihugu worohewe ukabaho mu mutekano ukange kwama ukishima aho ugiye hose ukishima ati je umurundi ukikiritse ukumva ati jewe ndumva yuko ndi mwene burundi ndi burundi nk'ubu twebwe hariho bimwe bimwe tubona bikatubabaza kubona nk'umuntu ashise nk'akantu aba afise kugira ngo arondere iterambere ry'umuryango arondere iterambere ry'igihugu ateze imbere n'igihugu ciwe ariko ukazibona nk'umuntu araje wari uriyumvira ingane nawe ushobora kuronka ibitunga umuryango ukazibona umwe arakuburagiza nico nisi ciza mu gihugu vrema n'abari mu nzego nibaze bararaba uburyo bw'umwe umwe wese uburyo ntibungana kandi ntikanatsinda baravuga ati udakoze ntashobora kuronka ibintu bibandanya bigenda neza nuko boza bakawusigurira twebwe abanyagihugu tukawumenya neza ukuntu utunganije wibaza icyo umuntu amengo abantu bakumvikana hamwe nta muntu n'umwe yike ku wundi ngo ujye ari hajya bose bakaganira bose bari hamwe hama bakabyumvikana wibaza iki nanjye bwira ibintu bigende neza nuko twotora mu mahoro nta kindi wibaza iki ubwo nuko wocokora nk'uwari uhasanzwe bikaguma bibandanya bigenda neza uko byaho wibaza iki je ni uko nyene bogendera intuzeya amategeko y'uwo mugwi wabo kandi ugafasha nyene muri ayo matora neza kugira nyene injyane zireke kuguma zihaba wibaza iki umugwi hashinzwe umugwi mushasha nyuma rero ugategura amatora neza nibaza ko ari sawa niko ndavyumva wibaza iki ibyo sinabivuga ko byinshi cyane ariko icyo navuga ni uko eh, uwo mugwi ujejwe gutegura amatora bamwo impande zose bakaraba ndetse nimba bo babitunganije ku buryo bwo kwisunga imigambwe bakaraba impande zose bakaba bariyo hama nyene hageze no muri ico gihe c'amatora bakaraba nimba ari ku mabiro do yose yoba hari eh, imigambwe yose igaserukirwa ndetse hakajamwo n'abandi mbere bovuga ati nta n'umugambwe n'umwe barimwo canke nta kirimo kugira ngo ibintu eh, bigende neza nico noshikiriza wibaza iki yo ku bwanje biri ibintu bibandanye bigenda neza nuko impande zose za politiki zoja hamwe zikumvikana ukuntu botegura amatora meza kugira ngo twebwe abenegihugu ntituguze tura bikorwa kugira ngo bose bagiye hamwe politike bakabyumvikana bose bakajya hamwe nta ngorane n'imwe by'ukuri zohaba bose bagiye hamwe kuko byose byaba byavuye mu mwumvikano w'abanyepolitike wibaza iki ubwanje kugira ngo bibandanye bigenda neza n'icyo ntusaba leta ko bibandanya dushyiraho imigwi nk'iyo kandi n'uwo mugwi ugakora icyo bawutumye atawuhengamye wibaza iki ubwanjye nibaza yuko ikintu cyose kiza kirakorwa mu gihugu cyoba cyaciye ku bantu bose ko n'abantu bose ku buryo bitazosubira gutera intambamyi nko mu myaka iherutse tumaze wibaza iki bo nyene nibabitegura neza bizogenda neza nibabitegura nabi bizogenda nabi kuko abarutsi mu baryana canke ntibaryane yumvikane bagira amahoro wibaza iki bwanje je mbona ko hokorwa ko borondera inkomezi bahora bakoresha gusumva izahafu wibaza iki hokorwa yuko abanyagihugu nka bose nyene boyitaba nyene bagwiriye nyene kugira amatora nyene agende neza wibaza iki kongererwa umutekano ku banyagihugu bose wibaza iki cyoko nuko uwo mugwi ujejwe amatora seni uhora baba ko tubeze nyene bakunda akazi wumviriza umuntu kandi bashika ku gihe cy’amasaha y'akazi wibaza iki ubu nyine bakumvikana nyine abanyepolitike baba bamarana nyine bakumvikana nyine kugira twe twironkeye amahoro twebwe nta n'ubukuru umutumba baduha twebwe kugira ngo byo dutori turi hariya anya mugabo bamara umwanya bakarukwirukaka abantu bakirirwa barahunga badaheza tanzania zaheza kuguma bahunga atani ikintu na kimwe bateye muri leta nta na yego kwe wibaza iki kugira bibandanye neza abari mu nzego ari bo bategetsi bahari icyo kintu bakwiye kucicarira bakaciga bakaraba umuntu muto muto icyo ariko arakora n'ikintu cy'iterambere ry'iwe bakaraba ikintu babona yuko na wene atera imbere arutetse imbere umuryango wibaza iki ni hano rero ikiganiro wibaza iki cy'uyu munsi kirangiriye reka nshimire mutima abo banyagihugu bo mu ntara ya gitega batubwiye icyo bibaza ku mugwi seni weruka gushyirwaho n'icyokorwa kugira uwo mugwi uzi neza igikorwa cyawo nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri fesitine butoyi na nabateguriye nkongera nkabashikiriza kino kiganiro cy'uyu munsi nkaba ndabasezeye na gahwane njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya njye nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki